Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Էլմիրա Դաբաղյանի ծննդավայրը ադրբեջանական ԽՍՀ Շամքորի շրջանի Ջագիր հայկական գյուղն է։ Շատ փոքր էր, երբ ընտանիքով տեղափոխվեցին Իսմայելի շրջան։ Նորշենի դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչը մեծ սիրով ու ջերմությամբ էր պատմում Ստեփանակերտի Արցախի մասին, իսկ Էլմիրան երազում էր ապրել հայկական միջավայրում։ 20 տարեկանում մեն-մենակ եկավ Ստեփանակերտ, հերավոր ազգականի մոտ այստեղ ամուսնացավ ու կյանքն ընդմիշտ կապեց Արցախի հետ։ Արցախի ճակատագիրը դարձավ նրա ճակատագիրը։ Արցախն իր հայրենիքն է համարում, ուր էլ եղել է բարձ ժամանակով, հողը ձգել։ Աշնանային պատերազմում մեր պարտությունը դեռ դառնացնում է հոգին, իսկ շրջափակման զրկանքները համբերությամբ տանում է։ Արցախցին ուժեղ է, համառ է ու տոկուն, եւ կշարունակի դիմադրել չի հեռանա հարազատ եզերքից ասում է Տիկին Դաբարյան ինչ են պատմել ձեր ծնողները ջագիրի մասին ինչ եք հիշում նրանց պատմածներից։ Հազիվ երկու տարեկան եք, երևի ոչինչ չեք հիշում։ Ընդհանրապես ես ոչ մի բան չեմ հիշում։ Մենակ մեքենան եմ հիշում, որ ինչ մեքենայով տեղափոխվեցինք։ Իսկ ինչ են պատմել ձեր ծնողները ջագիրի մասին։ Դե ամեն ինչ ընդ նորմալ է, ուղղակի մի քիչ աշխատանք, մի քիչ ապրելակերպ, որ տեղափոխվել ենք Իսմայելի, քերս ընդդեր ապրում։ Ծնողներս որոշեցին, որ պիտի տեղափոխվեն Իսմայելի շրջան։ Ուտի ընդդեր եկամուտը աշխատանք կար ապրելու համար ավելի հեշտ էր։ Փոքր գյուղեր ջագիրը, քանի բնակիչ ուներ, ջագիրը փռված էր լեռների ու հարթավայրի միջև, այդպես էին պատմում։ Մամայի, papai պատմածը, այնտեղ մեր բարբարը ավելի շատ գրականին էր մոտ, քան Ղարաբաղի բարբարին դուք որ տեղափոխվեցիք ադրբեջանական գյուղում էիք ապրում։ Այո, ադրբեջանական փոքր գյուղ էր։ Անունը անունը չեմ հիշում։ Անասնապահությամբ հողագործությամբ էին ծնողներս զբաղվում հետո Շահումյան կոլխոզի նախագահ Կիրոբադ շրջանից էր, թե քաղաքից էր, այեր տեղափոխված ընդեղ կոլխոզի նախագահ էր, լսելով մեր ընտանիքի մասին, այսինքն հայ ընտանիքի մասին, ներկապային սարսուր անցնում մարմնովս հրաշք էր էլի որ մենք տեղափոխվեցին եկավ ինքը կազմակերպեց այդ տեղափոխությունը տարա մեզ նոր շեն եթե չլիներ այդ անznավորությունը պիտի ձեր կյանքը անցկացնեիք ադրբեջանական գյուղում Ձեր ծնողները դրան համաձայն էին, Ջագիրում դժվար էր ապրուստը, իսկ Սմայելի շրջանում համեմատաբար հեշտ էր վաստակել, բայց հանուն դրա պիտի տան երեխաները մեծանային ադրբեջանական միջավայրում, ադրբեջանցիների հետ, ադրբեջանական դպրոց հաճախեին։ Գուցե ճակատագիրը այլ կերպ ստացվեր, խորին շնորհակալությունս այդ ազնավորության այդ հայ մարդուն, որ ինքը կազմակերպեց այդ տեղափոխությունը եւ իր վրա վերցրեց բոլոր ծախսերը եւ մենք ապրեցինք հայկական նոր շեն գյուղում գուցե ճակատագիրը այլ լիներ ծնողները իրոք կարային այդ գործը անեին թե բաց թող վիճակներ չկա տանը քանի երեխա է մեծ ախպերս բանակում էր քրոս ամուսնացած էր 4 երեխա էինք տան ավակները ինչ դպրոց էին հաճախ Ջայգի գյուղում իրանք ավարտել էին հայկական դպրոց։ Տարբերությունը շատ էր։ Ձերից ոչ մեկը դաշ չի եղել ադրբեջանական դպրոց չեն հաճախի։ Ինչպես են վերաբերվում ձեզ ադրբեջանցիները։ Ձեզնից բացի այլ հայ ընտանիք կար այդ գյուղում։ Ոչ։ Քերիսեր մեկել մենք։ Ձեր քերի մնաց այդ գյուղում այդ Ոչ, ինք տեղափոխվել է Վրաստան հետո։ Ինք չի մնացել։ Ուղղակի ինքը ժամանակավոր այնտեղ ինչ որ առևտուրով էր զբաղվում, ասես որ տեղում նորմալ է աշխատանքը, ապրելակերպը։ Ինչպես էին վերաբերվում ադրբեջանցիները ձեզ։ հա, Ճիշտ փոքր էինք, չէինք հասկանում, բայց որ արդեն հասունացան, մեծացանք։ Բայց երեխաները եք ադրբեջանցի երեխաների հետ խաղում էիք։ Չէ, մեր գյուղում ադրբեջանցի։ Մենք հայկական գյուղեր էինք, երեք գյուղեր, ինչքան հիշում եմ Շահումյանի կոլխոզը, Նորշեն, չգիտեմ այն երկու գյուղը Շահումյանին կոլխոզը ո՞րն է երեք հատ հայկական գյուղ մոտիկ իրար դա մի կոլխոզ էր ես այն օրերի մասին եմ խոսում երբ դուք ադրբեջանական գյուղում եք ապրում երեխա եք պիտի խաղայիք հողոց եք դուրս գալիս ադրբեջանցի երեխաների չեն խաղում չէ այս թվում էր թե ոչ իրանք էին ընդունում ոչ մենք էինք ընդունում այդ ձև երթում դե մաման ասում էր բայկից դուրս չգա չեր թողնում մաման չեր թողնում նրանք այն երեխաներն էլ չէին մզ մոտիկանում, բայց ծնողները երևի մեկը մյուսին տալիս վերցնում էին, չգիտեմ, էլի չեմ հիշում։ Կար ժամկետ մենք մնացինք այդ ադրբեջանական Գյումրի մի քանի ամիս։ Քիչ մնաց, շատ քիչ, հա, մի 3, 4, 5 գուցե։ Նոր շենում եւ ջագիրում ինչ տարբերություններ կային կենցաղավարության, նիստուկացի, ավանդույթների, սովորությունների Շամխորի շրջանի Լեռնային Ջագիրյուղի ավանդույթը պահպանվել ընտանիքում, չեմ ասի 100%-ով, բայց ինչ որ ավանդույթեր եղել են։ Օրինակ, օրինակ, առավոտը մեկը մյուսին բարի լույս ենք հասել, ձերք իրենց լվանալուց հետո մեկը մյուսին բարի լույս, հարցում ով ինչ պետք է անի, ով ոնց հայել, ընտանիքի գործերը բախշում էր, ով ինչ պետք է անի, այդ ավանդույթները հետո մորս տված խորհուրդները, որ մարդ պիտի լինի աշխատասեր, մարդ պիտի ակտիվ լինի, մարդ պիտի մաքուր լինի, անի այն ինչ իրան դուր է գալիս ավելի լավ, լավ կողմերը, այդ պահպանվել է մեր ընտանիքում ուտելիքները։ Մայրս միշտ բանջարը, Ղարաբաղի ասած բենջարը, փիփետը, կարտոֆիլով էին եփում, շատ համերը, ապուր էին եփում, Ղարաբաղ ընդունված չէ։ Այդ կերակուրների համը տարբեր էր, չգիտեմ, փոքր էինք, էդ էր ստացում, թե հենց համով էր, թե մամայի եփազն էր համով։ Շատ հաճելի էր ուտելը։ Հիմա դուք նմանապուր չեք եփել։ Ընդհանրապես չեմ եփել, չեմ էլ փորձել, մկոս էլ չի անցել տատիկի ծնողների պատմելով բարբարի տարբերությունը շատ է Ղարաբաղի լեզվով ենք Իսմայելը խոսել, բայց այնտեղ ասում են մենք քնացինք, եկանք, տարբերություն կա։ Իրանց շատ ավանդույթներ ունեն չի բռնում, Ղարաբաղինա, Իսմայելինա իրանց չի բռնում։ Ում նկատի ունի։ Շամխորի շրջանի, Ջագիր գյուղի։ Ներկապայի նրանք ոչի հացի ժամանակ ողի չեն դնում սեղանը։ Ժամի 1-ին են իրանք թաղում կատարում, ժամի 1-ին են ինքնահողամ։ Ահա իմ սովորություններ կա, որ տարբերություն կա։ Արցախում գործող եկեղեցի չկար, գրեթե անտեղյակ էինք։ Չգիտեինք ինչ է զատիկը, ինչ է վարդավառը։ Մենք չէ, մենք չէ ոչ մի ավանդույթ, ոչ մի բան մենք չենք նկատել, չենք տեսել։ Եկեղեցական ոչ մի ոչ, չէ, տանը հենց մամաս ասել Տեր Աստված ես լսում էի, որ օրինակ իրիկունու տանից հաշ չեն հանի, մանր-մունր ավանդույթները մամաս պահում էր բայց աղոթել, մոն վառել, մենակ մատաղն եմ հիշում, որ մատաղը գոյության մեջ է։ Իսկ սրբավայրեր կային յուղի։ Հիշում եմ 60 չեմ կարող ասել 6-եր, 7-եր, 8-եր, անձրև չեր տեղում, ասինքն մենք հյուրը բաժնջ օջախը գնացերին ինչ ենա կատարել չեմ հիշում չեմ մասնակցել մեկ էր ինչ որ բարձր որպեսի անձրև տեղա հա դա ինչ որ ծեսերեն անում հետո բարձրացե բարձրունք հայ եղեն դեռ ասել են որ խաչկա գնացել են դեռ գնացել են չոքեչոք չգիտեմ, համընկելա թե իսկականից ինչ որ մի բան անձրև ատի։ Եվ հա։ իսկապես անձրև է տեղացել։ Ա իրանք եկել տուն են հասել, էդ լավ հիշում եմ, <laughs> չեմ մոռանա։ Եկեղեցի կար գյուղում, Նորշենում։ Չէ, չեմ տեսել։ Պատմական հուշարձաններ, վայրեր։ Գերեզմանատները, խաչքարերը, չգիտեմ որ դարից էր, բայց կար, դրած կար հրեշտակների քարեր կար սարքած դրած, չեմ հիշում եմ։ Գրին ինչ էր գրած, բայց խաչը շատ լավ հիշում եմ, որ գերիզմանատուն մտնում էինք, հենց մուտքում դրած էր։ Նոր շենում խոսում էին Արցախի բարբարով։ Համարյա, հատուկեն բարերա, որ տարբերա։ Դուք փոխեցիք, սկսեցիք խոսել Արցախի բարբարով նոր շենում, ընտանիքում Որ բարբարով էիք խոսում։ Մամաս չի փոխել, բայց մենք դպրոց էինք գնում, կինոթատրոն էինք գնում։ Կինոթատրոն կար գյուղում։ Հա, հետո դպրոց ակումբում, ակումբում կինո էին ցուցադրում։ Կինո էին ցուցադրում, հետո դպրոցի աշակերտները համերգներ էին կազմակերպում նոր տարի մարտի 8, մայիսի 1, մայիսի 9, նոյեմբերի 7-ը։ Ինչ հաճելի է։ Ոչ մի ադրբեջանցի չէր։ Չէ, գյուղում, մեր գյուղում չկա ակումբ կար, դպրոց կար, միջնակար։ Իսկ մանկապարտեզ։ Չէ, մանկապարտեզ չունեինք։ Ինչով էին զբաղվում գյուղացիները։ Հողագործությամբ, անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ։ Լավ էին ապրում։ Հա, խաղող էին մշակում, մրգատու այգիներ կար։ Մեծամասնությունը կոլխոզի աշխատանք էր։ Դպրոցն ուներ խաղողի այգիներ, բերքատու ծառեր ենք, հիշում եմ, որ խոնձորի տանձի ասել են դպրոցին նա, էս կամ Սամոլսկին նա, շատ լավ արել, այնտեղ շատ լավ արել։ Ցորեն էին տալիս, գարի էին տալիս, աշխորի դիմաց։ Այո, աշխորի դիմաց, եգիպտացորեն էին տալիս, աշխատող է տեղը, ով աշխատում էր, նա էլ կուտեր։ Մենք 4 կով ենք պահել, հարևանը չի ունեցել, մամաս իրանց միշտ թան, մածուն, կատ, կարակ, բաժիներ հանոտ, հարևաններ էինք, Համերլը իրանք շատ երեխաներին մի քիչ իրանք լավ չէին ապրում, մի աշխատող էր։ Համայնքը, գյուղական համայնքը համերաշխ էր։ Անպայման։ Ընդհանրապես մեր հայ ազգը միշտ էլ համերաշխա դժվար պահին միշտ միայն դժվար պահին։ Ոչ, ոչ, ամենաշատը դժվար պահին, որ համախմբվում են, օգնում են, մեկը մյուսին թիկունք են կաղնում, բայց այսօր համերաշը արդյոք հայությունը։ Կասի 50-50, երկու մասի բաժանված կասի, Երբ Արցախյան շարժումը նոր փուլը սկսվեց, ձեր հարազատները դեռևս ապրում էին Նորշենում։ Այո, Շամխորի շրջանում քորուսել Չարդախլու գյուղում, Բաղարամյան Բաբաջանյանի գյուղում ջագիրում հարազատ չունեի։ Հորս կողմից շատ էր, չէ որ մամաս էլ Մարտունեցի էր։ Ինչեւ դեռ ոչ Շամխորի շրջանի այնտեղ էլ կար Մարտուն։ Այո, տատս մամաս Մարտունեցին, ես անգամ շփոթում էի Ղարաբաղի Մարտունինա, միշտ ասում եմ մամ, ասել չէ, այնի ուրիշ Մարտունի էր, գյուղեր, ավելի մեծ էր, քան Լեռնային Ջագիրը։ Երբ տեղահանվեցին ջագիրցիները, կարամ ջագիրցիները, ջագիրցիները չեմ կարա ասեմ, ոչ չեմ հիշում, բայց քույրս քանի որ Չարդախլու գյուղում էր, իրանք ներկապահին նոյեմբերյանի շրջանի Չարդախլու գյուղն իրանք տեղափոխվել Քորուս նախկին գյուղի անվանումը այո վերականել հա ասում են որ թուրքի գյուղալել ոչ թե թուրքի գյուղեր այլ ադրբեջանաբնակ գյուղեր հա ադրբեջանաբնակ գյուղեր փոխել են գյուղի գյուղի հետ փոխել են չգիտեմ մանրամասը քորս չկա, քորս ամուսինը չկա։ Իսկ Նորշենի ձեր հարազատները, մեր հարազատները քորս Բաքու էր ապրում 70-ական թվականներին ինքը տեղափոխվել է Մոսկվա, Մոսկվայից Պիտիգորոս, ամուսինը Շինարարա եղել, տեղափոխվել ընդեղ, ախպերս քորս մոտա տեղափոխվել, 90 թվին թե 79 թվին չեմ հիշում նոր շենից տեղափոխվել են ժամանակ են տվել ժողովուրդ պատրաստվել են ով ինչ հնարավորություն ա ունեցել շոր հակնելու մի պայուսակ մի բան ունեցվածքը տեղափոխելու հնարավորություն չկար ոչ մեկ ոչ մի կահույք ոչ մի տեղաշոր ոչ մի ոչինչ ոչինչ երբ ստիպված եղան լքել նոր շենը ովքեր էին բնակվում ձեր քույր եղբայրների։ Ախպերս էր, մեր քոքր եղբայրներս էին գյուղում։ Գյուղում մենք տուն էինք գնել մեր փողերով, հետո որ արդեն մի քիչ մաման պապան աշխատել են, փող են հավաքել եւ հարգանի ավելի գեղեցիկ այդ հին տունը ծախել ենք, առել ենք մոտե ինձ երկու ախպերալը, մեկը պիտի անուսնանար, արդեն մեծ տուն ենք վերցրել, մեծ հողամաս էր, ամեն ինչ տեղը տեղին, որ ապրենք դե։ Պապան մահացել է, մաման մահացել է, Եվ այդպես էլ ոչ մի բաներ մեր ուզածը չի ստացվել։ Մենք նորից ցանար վիճակում ենք։ Այսպիսի վիճակներ ելի եղել են այս 30 տարվա մեջ, բայց մենք կարողացել ենք հաղթահարել։ Ինչ կարծիքի եք, կարողանանք պահել Արցախը հայ։ Եթե Արցախի հայերը մնան ապրեն, իհարկե ասմեք եթե մնան, եթեներ կան, արդյոք մենք կկարողանանք դիմադրել Իհարկե կդիմադրենք 18-94 թվականները ավելի դաժան օրեր ենք ապրել, քան ներկա պահին։ Հիմա Փարք Աստծո հաց խանութները չհաշված մեր ճանապարհը փակ է, շրջափակման մեջ ենք, եւ Փարք Աստծո ոչ մեկն է սոված չի։ Միևնույն է, արդեն Հայաստանի վարչապետը համարում է Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Պատրաստ ենք առանցացի դիմանալ, թերսնվել, բայց երբ արդեն խաղաղության պայմանագիրը կնքվի եւ Արցախը համարվի Ադրբեջանի մաս, ինչ կարող ենք անել մենք, ինչպես կարող ենք դրա առաջը առնել։ Միշտ էլ այս հողի վրա հայը ապրել, ապրում է, ապրելու է 30 տարիա ասում են Արցախի հանրապետություն։ Ադրբեջանի ասելով իրանց էլի մենք Ադրբեջանի հողում չենք, մենք հայկական հողում ենք, մենք առանձին պետություն ենք։ Ոնց որ ես գինամ Հարևանի տանը, մի ինչ որ հարց լուծեմ կամ մեր տուն։ Ներող կլի մեր պարոն Փաշինյանը, բայց մեզնից իրոք հարցրել եմ, ուզում ենք մնանք Ադրբեջանի կազմում, լինել լինել Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ, կամ այնքան զոհեր ենք տվել, մենք այնքան արյուն ենք թափել։ Ամուսինս էլ ռմբակոծությունից մեր Բաքում ինքնաթիռ ռմբակոծությունից մահացել է։ Ոնց կարամ ասեմ, հա, այսքանից հետո ես իմանալով որ Արցախը հայկական հող է, հող չի հայրենիք է, հող չհողը ամեն տեղ էլ հող է։ Մենք վրա երկու վնաս չմշկում դրած, ես օզում չում, օրիշտեղ ապրիմ։ Շտղել քինամում Ես ուզում կամ իմ տոնս, իմ օջախս, ամեն մի քարը իմ ձերքերավս դրածա։ Հայաթոնիմ, տոնոնիմ, խոխաոնիմ, գործուտեղերոնիմ, հարգանքոնիմ, պատիվոնիմ։ Ես ուզում չում, ուզում չում այդ պետությանն այդ ապրիմ։ Ես ուզում Արցախի հանրապետությունը ունի առանձին մեկ կոզինք, մեր ժողովուրդը, մեր նախագահան կոզ, ոզմնք հյուրնոտ ոզինք ապրինք, նրանըտ ապրինք։ Մեր ուզելով չէ, ուրիշներն են ուզում որոշել մեր ճակատագիրը։ Ես այն մարդն եմ, որ չեմ թույլատրում իմ ընտանիքումս մի ուրիշ մարդ մտնի իմ խոհանոցս իմ հարցերս լուծի։ Ես իմ տանս հարցը, ինչպես տան մեծ, ինչպես տան տեր, ես եմ լուծում։ Արցախի հանրապետությունում կա նախագահ, կա պետնախարար, կա նախարարություններ։ Թող մեզնից ձեր քաշի Ադրբեջանը մենք չենք ուզում դե որ ուզեմ ես Ադրբեջանի կազմը մնամ, ելքի եմ Շամխորից գնացել Իսմայիլ Իսմայիլից եկել Ղարաբաղ։ Ենա կմնայի Ադրբեջանը, կվայելի ադրբեջանցու կյանք դուք ասում եք նոր շեն եւ շրջապատում կային երկու հայկական գյուղեր ադրբեջանցիների հետ ինչ հարաբերություններ մենակ խնում էինք արևտուրի ուրիշ իրանց հետ շփում չի եղել մենք հայկական դպրոցներ են քնացել։ Ինչ եք զգացել ձեր հանդեպ վերաբերմունքը։ Դեր փոքր էինք, ոչ մի բան, բայց արդեն մեծացանք, հասունացանք 15, 16, 17 կանչում էի մեր հետևից հայը իրանց լեզվով չցանկանա այդ բարերը կրկնեմ, հայ աղջիկ, հայ տղա, հայ կնիկ, հայ մարդ, անգամ ավտոբուսն ուստում էինք, իրանք միշտ մեկը մյուսին բացատրում են, որտեղ հայ անստել, անգամ երևի չնստել։ Կողքին չնստեք, խանութ որ մտնում էինք կողքին կաղնելուց, զգացվել է, միշտ էլ զգացվել է։ Խուսափում էին հայերից։ Այո, այո։ Խուսափել են ու ինչ որ բարերից չէի ցանկանա հիշել, արտահայտվել, միշտ ելել է բախի եմ ես եկել հայկական Արցախ, խի եմ եկել Ստեփանագեր, Բաքու չնայեմ նայի կամ մի այլ տեղ, որտեղ միշտ էլ զգացվել է ունեինք ֆերմա, դալապ հիշում եմ, մտել էին այդ մարդուն փողերը բանը, որ վերցնեն, լամպը շպրտել են, այդ մարդուն վառել են։ Հայ-թուրքական զրույցը միշտ էլ էլ Խտրականությունը իրանց վերաբերմունք միշտ է զգացես, որ դու հայ ես։ Նախճեվանը օրինակ, Նախճեվանը չի փախել, մեկ-մեկ թափելով Ղարաբաղցիները կամ քո մարդիկ են, ուժեղ մարդիկ են եւ տաստված մի գեղեցիկ արև բացի մեր հայ ժողովրդի համար։ Thank you ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հուլիսի 18-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյան։